وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون ما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia mtume Muhammadin sala na salam zimfikie wasia wa kwanza kabisa ni kuhusia nafsi yangu pamoja na ndugu zangu waislamu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hakuna kufaulu illa kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala inshallah tutaendelea na maudhu ambayo kwamba tuliweza kusimamia katika wiki mbili iliyopita kuhusiana na wale watu aina saba ambao watakuwa chini yake ama chini ya kivuli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ambayo hakuta kuwepa na kivuli ila kivuli chake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika siku iliyotangulia tuliweza kueleza watu sampuli tatu watakaochukua chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala tukasema wa kwanza ni al imam al-adil ni kiongozi ambaye anatenda uadilifu baina ya raia wake na tukasema wa pili ni shabun nasha bi ibadati llahi azza wa jalla ni barobaro ambaye amekulia katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ujana wake na watatu tukasema ni rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid ni mtu ambaye moyo wake imefungamana na majumba za Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati wa swala inapofika anakuwa na hamu ya kwenda kutekeleza ibada hiyo na wa nne tutaweza kuanzia leo miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama siku ambayo hakutakuwepo na kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala ni huyu aliyosema rasul alayhi salatu wassalam ورجلان تحابا في الله عز وجل اجتمعا عليه وتفرقا عليه watu sampuli ya nne ambao watakuwa chini yake ama chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala ni watu wawili ambao wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wamekusanyika kwa ajili ya mapenzi hiyo na wanafarikiana kwa hiyo mapenzi ingali kuwa hai maana yake tumefahamu kwamba watu wawili wakipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasina mambo ya kianasa ya kiulimwengu pasina mambo ya, ki, ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala basi hao vile vile watakuwa chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala na katika hizo vikundi saba ambayo Rasul alayhi salatu wasalam amesema kila mara anataja wa rajulun lakini katika hii nukta ametaja wa rajulani katika hii sifa ametaja watu wawili kwa sababu mapenzi siku zote huwa inakuwa baina ya watu wawili huyu anampenda huyu na yule mwingine vile vile anampenda falhub min al-a'mal al-'azima wal khisal al-jalila kule kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa amali ambayo kwamba ni kubwa sana ambayo yanamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala na mapenzi hiyo lazima ijengeke kupitia vitu hivi ya kwanza kabisa yani ijengeke kwa iman na mapenzi ijengeke vile vile kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu az-zukhruf aya ya 67 al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin marafiki siku hiyo yani siku ya kiyama baadhi yao kwa baadhi watakuwa ni maadui wa hali ya juu illa almuttaqin illa wale ambao kwamba walikuwa walikuwa wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala yani urafiki wao ilikuwa ni kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala urafiki wao ilikuwa kwa sababu ya kuelekezana kumtii Allah subhanahu wa ta'ala urafiki wao ilikuwa ni kusaidiana kwa ajili ya kujiweka mbali na maasi ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala hao peke yao ndio watasalia kuwa marafiki siku hiyo bali wale wengine wote waliokuwa ni marafiki kwa sababu ya kimaslah ya kidunia ya kimaslah ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala na kuenda kinyume na mafunzo yake Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa maadui baadhi yao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 basi achunge haki hizi urafiki wa Kiislamu wa sawa basi achunge haki hizi anatueleza Allah hakika bila ya shaka waumini wote ni mandugu na hii ni ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliichukua baina ya waumini tukaelezwa kwamba hakika ikipatikaniwa sifa miongoni mwa sifa hizi ambayo tutazitaja katika mashariki ya ardhi na magharibi yake endapo mtu atapatikaniwa na sifa hizi ya kwanza kabisa ni al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fa innahu akhul lilmu'minin yote ambaye kwamba atakuwa na sifa hizi ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaye malaika wake Allah subhanahu wa ta'ala anayo vitabu vyake Allah subhanahu wa ta'ala anayo wajumbe wake mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa siku ya mwisho kisha mtu akakuwa na sifa hizi basi yafahamu ndugu yake kwamba huyu ni ndugu yake endapo utamkuta mtu na sifa hizi fahamu kwamba huyu ni ndugu yako naye ni ndugu wako wa kiumi ya, ya, ya, yani ndugu yako mu'min basi itakachohitajika ni wewe kumpenda naam na kumpendea kile ambacho kwamba nafsi yako inapenda juu yake na kuchukia kile ambacho kwamba nafsi yako vile vile inachukia juu yake hii ni miongoni mwa zile mafunzo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza endapo tunataka urafiki wa kweli basi kuna hizi Eh, khisala ambazo kwamba ametueleza katika aya hii na vile vile katika ahadith za rasul alayhi salatu wasalam zimekuja sifa nyingi ambazo kwamba akatueleza rasul alayhi salatu wasalam endapo waislamu na waumini wakishikamana navyo basi watajenga urafiki wa hali ya juu miongoni mwavyo ni alivyosema rasul alayhi salatu wasalam almuslim akhul muslim la yadhlimuhu wala yashtumuhu Muislamu ni ndugu ya Muislamu mwenzake miongoni mwa haki zake ni asimdhulumu mwenzake wala asimtokane mwenzake wala asimdhalilishe wala asimdharau na vile vile miongoni mwa wasia ya Rasul alayhi salatu wassalam ya kuweza kujenga uhusiano na undugu baina ya waislamu ni alipotupatia nasaha kwa kutueleza kwamba msihusudiane wala msikasirikiane wala msiwe ni wenye kufanya biashara kwa ajili ya kuwadhulumu wenzenu kwa ajili ya kufanya zile vitu kuwa na thamani ya ghali na hali ya kuwa hautaki kuuza na vile vile rasul alayhi salatu wasalam akatueleza ili tutengeneze udugu basi mtu asije akauza kitu ambacho kwamba labda mwenzake ashasikizana na mwenzake bei ni kitu fulani labda nitakuuzia kitu fulani kwa shilingi kumi kisha muuzaji mwingine anakuja kumweleza kwamba nitakuuzia kama hicho hicho lakini kwa shilingi nane hii ni vitu ambavyo kwamba vinavunja udugu kwa hiyo watu wawili wakitaka kukuwa mandugu wa sawa basi wafate hizi wasia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaelekeza waja wake na wasia ambayo kwamba Rasul alayhi salatu wassalam ameelekeza umma wake ufuate basi watakuwa chini ya kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala kisha kunazo wasaya nyingi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza lakini insha Allah tukipata fursa nyingine tutakuja kuelezea wakati mwingine kabisa kwa hiyo miongoni mwa vitu za kusababisha watu kuwepo chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala ni watu wawili wapendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wawe wamekusanyika katika mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wakafarikiana hali ya kuwa bado wamekusanyika katika mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Nukta nyingine Rasul alayhi salatu wassalam alisema ni kuhusiana na wale ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwepo na kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala ni aliposema wa rajulun da'atuhum ra'atun ذات منصب وجمال فقال inni akhafu Allah ta'ala hii ni kikundi ya watu ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala rasul anasema ni mtu ambaye ataitwa na mwanamke atakuwa ni mwenye kushawishiwa na mwanamke mwanamke ambayo ako na sifa hizi mbili kuu dhatu mansibin wa jamalin yuko na cheo na uzuri wa hali ya juu faqala inni akhafu Allah kisha akasema inni akhafu Allah hakika bila shaka mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala naam maana yake ni mtu ambaye kwamba ataitwa na mwanamke atakuwa ni mwenye kushawishiwa na vishawishi ya sawa kwa kuenda kuzini na yeye kwa kufanya machafu ya zina na huyo mwanamke ako na sifa hizo tulivyoeleza kule yuko na cheo na vile vile yuko na uzuri imekusanyika cheo na vile vile imekusanyika uzuri kisha huyu mwanamume hakukuwa na uzito hakukuwa na bidii yote aliyefanya bali yule mwanamke ndio amemuita kwa ajili ya kutekeleza machafu kwa ajili ya kufanya uzinifu kisha huyu mwanamume akajibu yule mwanamke kwa kusema inni akhafu Allah haikumzuia kufanya machafu ila kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala basi mtu kama huyo vile vile atakuwepo chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala hadithi imefahamika vizuri ameitwa mtu na mwanamke ili wafanye machafu ya zina sio mwanamke hivi hivi ni mwanamke ambaye kwamba ako na cheo chake ni mwanamke ambaye kwamba ako na uzuri wake kila mtu anafahamu uzuri wake kisha akawa mwenye kusema mimi namcha Allah subhanahu wa ta'ala namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala sitaweza kuzini basi yafahamu mtu kama huyo atakuwepo chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ilivyotujia katika kisa ya Yusuf alayhi salam pindi aliposhawishiwa na yule mwanamke wa mfalme akamshawishi na akamuita aweze kufanya naye machafu na yule mwanamke alikuwa na sifa hizi mbili ambazo kwamba zinapatikana katika hadithi ya kuwa yeye yuko na cheo katika ile sehemu na vile vile ni mzuri wa kisawa sawa sio mwanamke hivi hivi lakini alipomuita Yusuf alayhi salam Yusuf vile vile alikuwa ni mzuri Yusuf alayhi salatu wassalam alikuwa ameshawishika lakini Allah subhanahu wa ta'ala alisimama Allah subhanahu wa ta'ala akamuelekeza kisha Yusuf alayhi salatu wassalam akasema maadha Allah najikinga kutokamana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya haya machafu ya zina pamoja na alikuwa ametishwa alikuwa ametishwa Yusuf alayhi salam lakini mwisho akasema inni akhafu Allah mimi najikinga kutokamana na Allah subhanahu wa ta'ala na mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala haikuishia hapo bali Yusuf alayhi salam wale wanawake wa mjini vile vile walikuwa wanamtaka yeye kwa sababu ya uzuri wake lakini Yusuf alayhi salatu wasalam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema rabbi sijnu ahabu ilay mimma yad'unani ilay ewe Mola wangu jela ni bora kwangu mimi kuliko yale ambayo kwamba wananiitia fastajaba lahu rabbu Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu na akamuondosha kutokamana na vitimbia vya hao ambao kwamba walikuwa wanataka kumuingiza katika maasi kwa hiyo yoyote ambaye kwamba atajiwa na mtihani kama huu ya mwanamke kujitoa mwanga mwanamke mwenye cheo chake na uzuri wake kisha anataka kufanya naye uzinifu akamwambia kwamba mimi namwogopa Allah subhanahu wa ta'ala sitaweza kufanya hili kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala basi huyu atakuwa vile vile chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwepo na kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala na katika hadithi hii kunayo faida kubwa sana ambayo kwamba tunapata ndani yake faida yenyewe ni mtu anapokuwa amekumbwa na aina yoyote ya wasiwasi wa sheitani ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala nafsi yake ikakuwa imeshashawishika inataka kufanya maasi kama ile basi akumbuke kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuona akumbuke kwamba hakuna kitu ambacho kwamba kinajificha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha amuombe Allah subhanahu wa ta'ala msaidie na amwambie ama ambie maasi kama hiyo inni akhafu Allah hakika mimi na muogopa Allah subhanahu wa ta'ala endapo mtu atabatikiwa na akiafikiwa kufikia katika marhala hii basi yafahamu kwamba atakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwepo na kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala katika wale ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala wa sita ni rajulun tasaddaqa bisadaqa fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu ni mtu ambaye kwamba atasikia kwamba sadaqa inatakikania kwa ajili ya kusimamisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ama kusaidia wale ambao kwamba wanahusika katika kusaidiwa kisha akatoa sadaqa kwa kuificha mpaka mkono wake wa kushoto haikufahamu kile ambacho kwamba mkono wake wa kulia imetoa huyu vile vile atakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala anatoa kwa ajili ya ikhlas ya Allah subhanahu wa ta'ala anatoa kwa ajili ya kupata kile ambacho kwamba kiko kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatoa baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake naam na vile vile imeruhusiwa kuweza kutoa waziwazi endapo itakuwa ni sababu ya kuwashajiisha wengine kuweza kutoa ilipatikaniwa zama za rasul alayhi salatu wasalam katika masahaba walioweza kutoa waziwazi kwa ajili ya kuwashajiisha wale wenzao ikipatikaniwa namna hiyo basi itakuwa hakuna haraj na atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala lakini mtu akitoa waziwazi kwa ajili ya kutaka sifa ya kiulimwengu kwa ajili ya kutaka sifa huku duniani basi atakuwa ameambulia patupu naam na imepatikaniwa katika salafu salih miongoni mwa wale wema ambao kumbe walitangulia walikuwa wanatoa sadaka kwa kujificha walikuwa wanatoa sadaka kwa kujificha wanakuja na sadaka nzuri kisha wanaweka kwenye mlango wa mtu ambaye kama ni fakir kisha wanagonga mlango wanakimbia yule akikuja anapata kwenye mlango wake amewekewa mizigo ya kisawa sawa anatafuta mwenye aliweka hampati inakuja kujulikaniwa kwamba labda huyu ndo alikuwa ananisaidia kwa kifo chake hii ni watu wema waliotangulia walikuwa wanafanyia pupa dini yake Allah subhanahu wa ta'ala wanatafuta kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwepo na kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo sisi vile vile tukishikamana sifa hii tutakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwepo na kivuli illa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد tunamalizia nukta ya mwisho na kikundi ya watu ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwepo na kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema rasul alayhi salatu wassalam wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynah ay bainahu wa bain Allah min من إخلاصه وعظيم إقباله على الله ni mtu ambaye kwamba atamtaja Allah subhanahu wa ta'ala akiwa peke yake mpaka ikamtoka na kumdondoka machozi hapo baina yake hakuna mtu mwingine isipokuwa ni yeye na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya ikhlas aliyokuwa nayo kwa sababu ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kikweli akawa ni mwenye ku anatamani yale ambayo kwamba iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ika mwagika machozi yake kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ako peke yake hana mwingine anayemuona kwa sababu kuna wengine wamepewa mitihani endapo watu wakiwepo akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala wao kulia lakini huenda hiyo kulia kwake mwenyewe anajua kwa nafsi yake ni ya uongo walakin kuna wale ambao kwamba wanalia ya kikweli kabisa anapobakia yeye na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka machozi yanakuwa na yenye kumwagika na wakati mzuri zaidi ya mtu kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala ni wakati wa thuluthul layl al-akhir ni wakati wa usiku wa manane pale watu wote wanapokuwa wamelala pale ambapo kwamba imetulia kabisa kisha akainuka mmoja wetu akamlilia Allah subhanahu wa ta'ala basi huyo vile vile atakuwa chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwepo na kivuli illa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala qala alayhi salatu wassalam yanzilu rabbuna ila samai dunya fi thuluthi al-layl al-akhir fayaqul man yas'aluni fa'u'tiyah wa man yad'uni fa'astajib lah wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah muttafaqun alayhi wakati mzuri wa kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala imekuja katika hadith alivyosema alayhi salatu wasalam anashuka Allah subhanahu wa ta'ala mpaka katika hii samaa ya dunia katika hii mbingu ya dunia katika usiku wa manane ya usiku wa manane karibu na alfajiri fayaqul kisha Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa mwenye kuuliza waja wake man yasaluni fa'u'tiya ni nani ambaye kwamba ataniomba chochote ambacho kwamba anataka nimpe man yad'uni fa astajibu lah ni yupi ambaye kwamba ataniomba leo hii nimjibu kile ambacho kwamba anakitaka man yastaghfirani fa aghfir lah ni nani ambaye kwamba ataniomba msamaha nimsamehe madhambi zake hizi ni suali tatu kila siku Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni, ni mwenye kuuliza waja wake kwa hiyo ni wajib kwetu sisi na itampasa kila muislamu kushikamana na sifa hii ya kuinuka usiku wa manane kisha amlilie Allah subhanahu wa ta'ala japo tone lo, moja la chozi limwagike lianguke basi huenda akawa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwepo na kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala tumeshapata kufahamu watu aina saba ambao watakuwa chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwapo na kivuli nyingine ya aina yoyote ila kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala ni juu yetu sisi waislamu kuweza kushikamana na sifa hizi saba kushikamana na haya ambayo kwamba alayhi salatu wassalam ametueleza ili siku ambayo kwamba itakuwa ni siku nzito tuwepo chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah tukimalizia khutba yetu ya leo tunapata taarifa kwamba imefika ile ugonjwa na imeripotiwa na wizara ya afya kwa hiyo insha Allah Uislamu ilitupatia na saha hiyo mapema kabisa watu kuweza kukua wasafi katika kila aina kwa hiyo insha Allah ni jukumu letu sisi waislamu kukua wasafi namna tulivyoamrishwa na Uislamu na insha Allah vile vile tulinde wale wadogo zetu na familia zetu na kutokamana na machafu yanayoyote ili tuwe ni wenye kukua mbali na hiyo na kubwa zaidi ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atulinde kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio mlinzi wa hali ya juu na kuna dua tulifunzwa na maulama na mara kwa mara nadhani imeelezwa kabla ya ugonjwa huu kufika katika nchi yetu tumeelezwa kwamba naam ikitokea magonjwa haya ambayo kwamba ni ya hatari basi kuna dua za kusomwa miongoni mwa dua hizo ni Allahumma inni a'udhu bika min albarasi waljununi waljudhami wa min sayyi'il asqam hii ni dua ambayo kwamba endapo muislamu akiisoma basi itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumkinga kutokamana na magonjwa haya hatari Allahumma inni a'udhu bika min albarasi waljununi waljudhami wa min sayyi'il asqam kwa sababu ya wakati insha Allah tutakuwa na kukomea hapo na Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana laqad wasafa Allah nabiyahu fi kitabihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك أعداء الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا إلى صلاتكم